схожі на велетенські кристали аквамарина, і в них усе від вульгарних чорних восьминогів до благородних, мало непрозорих лангустів. Весь Неаполь говоритиме про рибну крамницю Матінеллі. Туди можна буде пройти як у храм, приклонитися перед дивовижною красою всього, що створило море душа Італії море. Уявляєш? Погляд генерала повнився справжньої, непідробної, мало не дитячої ніжності і захоплення. Здавалося, на неї він теж зараз дивиться, як на художній фрагмент своєї давно омріяної, до найменших деталей продуманої вітрини. Уявляю, посміхнулася наречена. Хіба заради цього не варто жити? вигукнув генерал. Безперечно, варто, просто відповів Іван Журба. Генерал глянув на нього з симпатією і приязно сказав Рівняйтеся на мене, мій молодий друже. Ви мені симпатичні, бо справжній солдат у моїй крамниці знайдеться місце і для вас. А для мене? запитала Раїса, яка щойно зайшла. Але на Іванові генеральська щедрість обмежилася. Сам не знаючи, чому він недолюблював Раїсу, хоча підстав для цього не мав ніяких. Та приязнь чи неприязнь і не потребують якихось вагомих підстав. Вони є, або їх немає, от і все. І тому генерал сухувато відповів Не знаю. Це залежить тільки від мадам. Як приємно хоч би думками відволіктися від війни і помріяти про мир. Мені здавалося, раніше війна подобалася вам більше, мстиво кинула Раїса. Це правда, відповів генерал. Тоді були перемоги. Тоді всім здавалося, що рибу пригарно можна ловити не тільки в Неаполітанській затоці, а й у Каспійському морі. Він замовк і занепокоївся, потім рішуче виголосив перемога буде за нами. І станеться це невдовзі. Нову секретну зброю, про яку говорив Фюрер. Тут я не розголошую ніяких таємниць. Скоро введуть у дію. Але годі говорити про війну. Вона мені вже у животі сидить. Генерал хотів сказати в печінках, але не знайшов потрібного слова. Я хочу говорити тільки про завтрашній день і про моє щастя, про нашу спільну радість. Як я люблю тебе, Галино. Зараз мені хочеться заспівати переможно, по-юнацькому. Заспівайте сказала Галина. Ні, зараз, мабуть, не час співати, мовив Іван, що стояв зовсім близько від вікна і іноді позирав на вулицю. У нас нові гості. Приїхав герштандартенфюрер Шпрингер. Ти з ним домовилася? підозріливо спитав Матінеллі. Ні, стривожено хитнула головою Галина. Побачення із Шпрингером ні для кого з них, навіть для генерала не віщувало нічого приємного. У двері вже стукали. Відчини, Іване, будь ласка, попросила Галина, і за мить гестапівець з'явився на порозі. Він оглянув товариство, на мить затримався поглядом на весільному білосніжному вбранні Галини. Обличчя його виглядало стомленим, і важкі щоки опали, як у старого бульдога, від безсоння і тривожних роздумів. Звичайно, остаточно долю бою на Курській дузі ще не вирішено, хоча ясно, що успіху домогтися не вдалося. Значить, треба бути готовим до несподіванок. Може, це місто раптом доведеться залишати, вириваючись з оточення. Отже, всі сліди діяльності гестапо штандартенфюрер наказав знищити ґрунтовно. Саме тому День і ніч курів дим над гнилою балкою. Саме тому так часто лунали постріли за її високими дротяними загорожами. Добрий день, сказав Шпрингер, і сам собі відзначив, як фальшиво звучать ці слова, сповнюються іншим зловісним змістом, бо день аж ніяк не назвеш добрим. Здрастуйте, вже наливаючись підозрою і ревнощами, але ще стримуючи себе, відповів Матінеллі. Боже, яка краса й урочистість, вів далі штандартенфюрер. Чи не рано ви дозволили своїй нареченій вдягти парадну форму, пане генерал? Адже весілля, коли не помиляюся, призначене на завтра. Так, на завтра відчуваючи свою повну перевагу, певність щастя і зовсім не бажаючи розпочинати гостру розмову.